abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata mun a ƙarshen hadisi na 679 da haka a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba akan hadisi na 680 daidai haka ne? na a ah, da 69 ko dai da 79 da 69 na yawa <laughs> ta kasa wa jike wannan wannan hadisi na 679 ko za mu tashi da hadisi na 680 daidai imam bukhari ya ce haddasa na yahya Ibin bukairin kala haddasa na lais an yazid ibn al had an amru ibn shu'aib an abihi an jaddihi kala سمعت النبي sallallahu alaihi wasallam ya يقول Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatin nar wannan hadisin an karbo shi daga amru dan shu'aib an abihi an jaddihi ya karbo daga babansa shi kuma ya karbo daga kakansa yace samitin nabiya sallallahu alaihi wasallam na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma inni niya bika min fitnatin masihi Adajal dajjal ya allah ina neman tsarinka daga fitinar dujal daga fitinar dujal manzan allah yana wannan addu'ar wa uzbika min fitnatin nar kuma ina neman tsarinka ya Allah daga fitina ta wutar jihannama. fitina ta wutar jihannama. shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ji shi yana wannan addu'ar wannan hadisin hadisi ne sahihi duk da cikin isnadinsa akwai amru ibn shu'aif wanda shi in ya roto hadisi hadisi ne hasan amma ya zuwa waɗansu ruwawi akwai hadisin bukhari da aisha daga aisha akwai hadisin imamu muslim wanda duk yana da shaidu wannan hadisin da yawa cewa manzan allah yana neman tsari daga fitinar dujal da kuma neman tsari daga fitinar azabar wutar jahannama wanda ya zo a cikin hadisai da dama cewa manzan Allah yana wannan da haka hadisin zahirinsa hadisi ne hasan amma kuma idan an karbi idan an kalli waɗansu hanyoyin hadisi ne sahihi saboda yana da shawahid قال البخاري حدثنا Ahmad بن Yunus, قال حدثنا أبو بكر عن نسير An-Afa Ibin عن an sa'id qal kana ibnu abbas yaqul allahumma qanna'ani bima razaqtani wa barik li fihi wa khluf alayya kull ga'ibatin bi khairin hadisi na gaba hadisi ne daga abdullahi dan abbas ce ya karɓa an sa'id ƙala kada ibnu abbasin ya ƙul abdullahi dan abbas ya kasance yana cewa kaga hadisi ne kufi allahumma qanna'ani bima razaqtani yana cewa ya allah ka sanya mani qana'a cikin abin da ka azurta ni da shi wa barik li fihi ka sanya mani albarka a cikin sa wa khuluf alayya kullu ga'ibatin bi khairin ka canza mani duk abin da ya ɓace nawa to ka canza mani bi khairin da wanda ya fi shi alkhairi sawa'un dukiya ce ko ko dabba ta ɓace to yana roƙon Allah ta'ala ya canza mashi da wadda ita ce mafi alkhairi haka aka jiyo abdullahi dan abbas yana wannan addu'ar to hadisin kamar yadda muka ji a zahirinsa hadisi ne mai ƙofi domin ya tsaya kan abdullahi dan abbas sannan bayan wannan a cikin isnadinsa akwai a ɗa'u ibn sa'if a ɗa'u ibn sa'if wanda shi a ɗa'u ibn sa'if ibn hajarin ya ce su sudukun iktalada bi akhirihi wala yujidu ma yadullu ala anna hadha alhadith ruwiya anhu ba'da al-iktilal ibnu hajar ne yace wa a cikin isnadin nan akwai shi wannan sa'if hadawa ibn sa'if yace to shi suduk mutum ne amintacce nagartacce sai dai iktalada bi akhirih a ƙarshen rayuwarsa ya dinga garwaya hadisai wanda idan rawi ya sami irin wannan sai a tantance hadisan shi na farkon rayuwarsa lokacin bai fara garwaya ba za a karbe su hadisan shi wanda ya bayar karshe karshen rayuwarsa lokacin da ya fara cakuda hadisai su sai a karbar su to sai ibnu hajarin ya ce shi wannan hadisin da muka ji yanzu ba a iya tantance a wani lokaci ne ya roto shi ba a farkon rayuwarsa ne koko a ƙarshen rayuwarsa ne mun gane واخرجه ابن ابي شيبه من طريق أسباط ابن محمد ان اعطى ابن سائب بهذا الاسناد موقوفا واخرجه ابن خزيمه والحاكم والبيهقي في الشعب وفي الدعوات الكبير عن طريق سعيد ابن زيد بهذا الاسناد مرفوعا أقول روايه تزو مرفوعه واخرجه الحاكم والبيهقي في العدبي من طريق امر ابن ابي قيس ان اعطى ibn sa'id bihi marfu'an wa sahahul hakim wa wafaqahu az-zahabi amma duk da wannan bayanin Muhammad Nasiruddin Albani ya tabbatar da raunin hadisin mauqufi ne sannan kuma isnadin yana da rauni cewa Abdullahi dan Abbas yayi wannan addu'a din amma lafazin addu'ar babu laifi idan mutum yayi amfani da su domin lafazza ne masu kyau sai dai kawai ba za ka ce annabi yayi ba ba za ka ce abdullahi dan abbas yayi ba amma ka iya yin addu'a domin abubuwan da aka roƙa a ciki abubuwa ne masu kyau kowa yana buƙatar kana'a yana buƙatar Allah ya sa masa albarka arzikinsa sannan kuma yana buƙatar in wani abu nashi ya bace Allah ya maido mai shi ko ya maido masa mafi alkhairin abin da ya rasa su addu'a ce mai kyau amma ba za ka jingina ta ga manzon Allah ba ko shi Abdullahi dan Abbas Bukhari haddasa na musaddad قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار yace an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah ya kasance mafi yawancin addu'ar da yake yi a mafi yawancin lokuta shi ne yakan ce allahumma atina fi duniya hasana ya allah ina roƙonka kyakkyawa a duniya wafin akhirati hasanatan a gobe kiyama ina roƙonka kyakkyawa ya allah waƙina azaban nar ka kare ni daga azaba ta wutar jihannama. wannan mun yi bayani abinda ke alhassana fi duniya da kuma alhassana fil akhirati a wani hadisi wanda muka karanta a baya wanda ya zo da irin wannan addu'ar wannan hadisin ingantacce ne imam al-bukhari ya fitar da shi a sahih al-bukhari haka abu dawud haka ibn hibban hadisi ne sahihi حدثنا قال البخاري حدثنا الحسن ابن ربيع قال حدثنا أبو الأهوس عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد an anasin kala kanin nabi sallallahu alaihi wasallama yukfiru an ya ƙul allahumma ya muƙallabal ƙulu sabbit kalbi ala dinika wannan hadisin shi ba daga anas anas ɗan malik allah ya ƙara masa yarda ko wanda ya roto daga wurinsa shine yazid haka ya sanya ko yazid ibn Abban kenan yazid ibn Abban abu amrul qabi az-zahid shine wannan marwayacin hadisi yace kana nabi sallallahu alaihi wasallama yukthiru an yaqul ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yawaita wannan addu'ar Allahumma ya muqallabal qulub ya Allah wanda yake jujjuya zukata fabbit kalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka ka tabbatar da zuciyata akan addininka shine addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana yawaita yi mun gane wannan hadisin shi ma isnadin da malam ya kawo mana anan zahirin zahirinsa isnadi ne da ifi domin shi wannan yazid din wanda ya karbo daga daga daga anas ko to malaman hadisi sun ce da ifi ne yazid ibn abban abu amrul qadi az-zahid suka ce da ifin matruk kana yahimu wala yahfazu ya kasance yana samun wahani sannan kuma baya da harda kaga wanda yake haka ba za a karɓa hadisinsa ba mun gane sai dai mi hadisin yana da waɗansu hanyoyi wanda ya zo wanda wannan hanyoyin suka maida shi ya zamanto hadisi sahihi mun gane imamu ahmad da imamu tirmizi da ibn abi sheba da imamu bazzari da abu ya'ala da albagwi da ibn abi asim a littafinsa a sunna da hakim duk su ruwaito shi min ɗariƙe abi mu'awiya abdarir muhammad ibn khazim an al'amash bihi wa akhrajahu dabarani fil kabir min ɗariƙe qais ibn rabi an al'amash bihi wa akhrajahu ibn asakir في التاريخ الدمشق من min سليمان Sulaiman ibn عن an al يزيد an Yazid أنس rufashi an Anas bihi marfu'an so hadisin ya inganta amma ta wadansu hanyoyi ba ta wannan isnadin ba wanda muka ji yanzu da haka babu laifi mutum ya iya wannan addu'a addu'a ce ta neman tabbatuwa akan addini domin dan adam yawo ke gare shi akwai wani hadisi ma mai ban tsoro wanda manzan Allah ya ce ɗayanku zai ta aiki irin na yan aljanna har sai ya kasance tsakanin shi da aljanna taki ɗaya bai fi taki ɗaya ba wa ya su duku alaihin kitab wa ya amalu bi amali ahalin na sai littafin sai ya zama gaskiya a kansa sai ya zo ya aiki irin na 'yan wuta manzala ce kuma ya mutu ya shiga wutar amma aikinsa gaba daya irin na yan aljanna ne sai ya je gab da zai mutu sai ya juya wani kuma shi zai ta aiki na yan wuta sai ya je gab da zai mutu sai ya juya sai ya aiki na yan aljanna kuma manzo Allah ya ce ya shiga aljanna so kaga duk dan adam in dai bai mutu ba to akwai barazana ga rayuwarsa cewa zai iya canzawa shi yasa kullum ake addu'a ta Allah ya sa mu cika da imani to shi sa a wannan addu'ar kake roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da zuciyarka akan addinin musulunci ya muƙallabal ƙulu ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka su wannan da tana da muhimmanci kwarai da gaske musamman yanzu da aƙidu suka yawa suka yawa kuma kullum ƙara dannowa suke so wani lokaci ma baka sani ba sai ka saki aqida ingantacciya sai ka hau wani tunani wanda wannan tunanin ba na aqida ce ta musulunci ba kun haka muke fama da aqidu ga sunan mutum yana kan wannan aqidar sai ga ya samu irin wani tunani sai ga ya juya ya koma wani irin mutum ya dinga waɗansu maganganu wanda a da baya irinsu kun ga cikin malamai wanda Allah ya jarabta da wannan kwana-kwana akwai wannan malam Abdul Jabbar din na Kano malam jabbar dan gidan nasiru kabara kaga shi yanzu ba ka iya cewa ga akidarsa don wannan lokaci akidarsa ma ta fi ƙarfin shi'a don abinda dan shi'a ma ba zai fada ba wannan mutumin zai fada kaga jarabawa ce jarabawa ce kuma shi gani yake daidai yake kuma babban hadari shine ne waɗanda ke binsa waɗanda ke binsa to sanya yana da muhimmanci mutum ya ta kwan Allah su bane akwai su da yawa irin wanda wannan musiba ta ta same su akwai wani malami wannan Ahmad Attijani ake ce masa shi da ɗan gane ne shi da can tijjaniya yake to sai sai ya koma shi'a shi kuma ya karanci shi'a sosai ya yi rubuce-rubuce ma da shi'a har ma cikin rubuce-rubucensa ya zo rubuta wani littafi sun mata daitu ya samu littafin suna sun mata daitu wa yanzu ne ya shirye na can da yana ya bata yake amma yanzu da ya koma tafarkin shi a yanzu ya gane tafarki na daidai shi ne yake tafiya a kansa ya zo rubuta littafi ya sa mai suna a shi'atu hum ahalus suna. <laughs> to kaga duk wanda hayaniya ce Ah, wannan malamin ya sunansa muhammad alhamis ya masa rudud masu kyau a cikin littafi guda sun littafin shi guda hudu wanda ya haɗe su ya masu raddi a cikin littafi guda sannan sun taɓa yin mukabala ma gaba da gaba ya eh, fata-fata da shi <laughs> to akwai bukatuwar addu'a ta neman shari'a addu'a ta neman tabbatuwa akan tafarki na daidai musamman irin wannan karni a wannan zamani wanda muke rayuwa kun ga duk haƙƙin gwamnati ne ta kiyaye mutane addininsu cewa a kiyaye mutane su kar a buɗe kofa wata aƙida ba uwa ta shigo kagan da saudiya kowaye kai kaje musu da shirme kama ka su ta wannan hanyar sai gwamnati ta tsarewa mutane addinin su ba ma sa jin waɗansu bayanai balle mutum ya je ya bi wani abu wanda ba daidai ba to mu gwamnatocinmu su sai aka ce ma ba ruwansu da addini su kaga wannan haƙƙin na ɗan ƙasa na a kare masa addininsa ya fada irin waɗannan gwamnatocin namu su a wurinsu kowa ya addinin da yake so shi ya sanya shugaba sai ya gayyato 'yan ɗariƙa masu zo wurinsa ko da shi ba ɗan ɗariƙa ba ne ba ya ce ma yana tare da su 'yan shiya ma in suka zo sai ce yana tare da su yan ƙalaƙatu ma ya ce yana tare da su wani shugaban kuma zai yi limitin kan shi yanzu zai nisanci waɗansu kunga kamar a jihar katsina tun da aka yi jihar katsina yan ƙalaƙatu ba su da wani ruwa a ciske taka a gwamnatin jihar katsina haka yan shi'a amma wannan gwamnatin ta yanzu ta jawo ƙalaƙatu ta jawo shi'a duk abin da ake yi za a ce ina yan ƙalaƙatu kawo wakilanku su ma suna da hukunci a cikin gwamnati hadari ne kuma wani babban malami na dariƙa ya taɓa yi yin magana da daura yake wani shek na ziru kofar baru daura shine shugaban kansular ulama ya zo ya ce mu ya zo mun haɗu da shi wata rana a nan cikin filigrams yake ce mun to kaga wannan gwamnatin akwai abin da take fa wanda yake akwai matsala cikinsa suna jawo mutanen da yan gane ƙaƙi shi dan dariƙa ne amma yana kyamar ƴan ƙara ƙato matuƙa don mutumin da zai ce bai da hadisi ba to ta ina wannan mutumin ya zama musulmi kuma ta yaya musuluncinsa zai zama daidai to wai da irin wannan aƙidar kuma wai kai ka jawo shi kana jawo shi ma ɗan ƙasa ne shi ma musulmi ne yana da yanci yana da kaza yana da kaza wannan kuskure ne allah su waje to tun da babu irin wannan kariye daga wajen hukumomi kaga ai sai addu'a sai a ta Allah ta'ala ya tabbatar da mutum a kan aƙida ingantacciya ya kare shi daga darjewa da kuma barin addinin gaskiya malayin ce haddasa na adam ƙala haddasa na shuba ƙala haddasa na rajulun min aslam yuƙalu lahu majza'atu ƙala samitu abdullahi ibn abi aufa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يدعو اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم دهرني بالبرد والثلج والماء البارد اللهم دهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس wannan hadisin imamul bukhari ya ce daga adam shi kuma daga shu'uba sai ya ce haddasa na rajulun min aslam wani mutum ɗan aslam ya ba mu hadisi sai ya faɗi sunan shi ce sunansa mazza'atu a gada bai faɗi sunansa ba nan zai zama illa ya zama rayu mashu to amma sai ya ba da sunan shi ya ce sami'uta abdullahi ibn abi aufa na ji abdullahi ibn abi aufa sahabi ne shi hannun nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa allahumma lakal hamdu ya allah godiya ta tabbata gare ka mil as-samawati wa mil al-ardi gwargwadon cika sammai da cika ƙasa kaga ba iyaka kenan alhamdulillahi sau adadin da zai cika sama sau adadin da zai cika fadin ƙasa sau nawa kenan yi ba iyaka ta kwarewa ta manzan Allah wajen addu'a kenan da wajen zikiri yanzu nan kawai godiya ta tabbata ga Allah gwargwadon abin da zai cika sama miliyan nawa kenan to gwargwadon abin da zai cika ƙasa sai ya ce wa min ama shi ita min ba'atu kai kasan sama da ƙasa ko to sai ya ce gwargwadon abin da zai cika abin da ka so kai Allah wanda bubu ma san shi ba min ba'adu bayan sama da ƙasa kaga dai ka ce godiya ta tabbata ga Allah ba iyaka shine kawai to sai ce Allahumma dahirni bil bard ya Allah ka tsarkake ni da kankara salji da dusar kankara wal ma'il barid da ruwan sanyi Allahumma dahirni minaz zunub ya Allah ka tsarkake ni daga zunubai wa naqini kama yunqa thawbul abyad min ad-danas ka wanke ni daga zunubai kamar yadda kake wanke ko kuma kake fitar da datti a jikin farin tufafi kaga wannan ma addu'a ce mai kyau addu'a ce ta neman gafarar zunubai addu'a ce ta neman gafarar zunubai hadisin sahihi ne yana cikin muslim qala al-bukhari haddathana abdul ghaffar ibn daud qala haddathana yaqub ibn abdurrahman an musa ibn uquba an abdullahi ibn dinarin an abdullahi ibn umar قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة وفجاءة نقمتك وجميع سقطك wannan hadisin an karbo shi daga abdullahi ibn umar abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yarda ya ce ma'aiki sallallahu kana min du'a'i rasulullah yana daga cikin addu'ar manzan allah yana ce allahumma inni a bika min zawali ni'imatika ya allah ina neman tsarinka daga gushewar ni'imarka allah ya maka ni'ima ta gushe to kana manzo Allah yana neman tsari daga wannan mun gane suka ce ni'matullahi addiniya wa dunyawiya ni'ima akwai ni'ima ta addini ko Allah ya maka ni'ima ta addini ka haddace waɗansu ayoyi ka haddace waɗansu surori ni'ima ce to sai a ce abin ya gushi to kana neman tsari daga irin wannan ni'ima ta duniya kuma da kai mai arziki ne sai a waye gari ba arzikin ni'ima ta gushe kaga an samu an samu an samu gushewar ni'ima to manzon Allah yana neman tsari daga wannan gushewar ni'ima wa tahawul afiyatika ina neman tsari daga juyawar lafiyarka juyawar lafiyar da ka bani ma'ana lafiya ta juya ciwo ya zo manzo yana neman tsari daga wannan sannan sai ya ce wa fujaati nikmatika da kuma sabkar ukubarka bagatatan shine fujaa kawai ukubar Allah ta zo bagatatan akan mutum to yana neman tsari daga wannan mun gani a mutum yana zaune lafiya sai kawai nikima ta zo azaba uba kenan ta zo ta mamaye mutane kaga wannan ba karon musiba ba ce ba a ta zo maka bagatatan ba da to ba tsammani ka kamar yaran nan wanda aka tafi da su ai nikima ta zo musu bagatatan ba da to ba tsammani daga su har iyayensu yanzu da yawa tun da aka tafi da su wani bai iya bacci to da kullum yana tunanin wani hali yaren nan yake ciki in mahaifiya ce tana tunanin wani hali yaran nan suke ciki abu ba zato ba tsammani ba ka tunani ba ka tsammani sai ga abu ya zo to za a yana neman tsari daga irin wannan yanayin Wajami jami'i duka ya Allah ina neman tsarinka daga dukkan fushinka duk wani abu da zan yi ya ja min fushin Allah to za a yana neman tsari daga wannan abu su kaga wannan addu'a ce ita ma mai kyawu kware da gaske yana da kyau mu lizamci yinta mu dinga yawaita yinta saboda ta tattaro abubuwa wanda suke masu matukar muhimmanci neman tsari daga gushewar ni'ima neman tsari daga gushewar lafiya neman tsari daga safkar ukuba bagatatar neman tsari daga duk abin da zai haifar wa musulmi fushin Allah addu'a ce mai matukar muhimmanci kwarai da gaske allah ya samu dace na? aka ce to abubuwan ne kasan matsalar najeriya ba ba ba mi za ce ba coordination tsakanin su hukumomi wani lokaci yau ai saura goma ina ya samu wannan ƙididdigin shi shehu garba ajiya ya ce saura goma ajiya masari ya ce saura 333 a daily trust ta yau su kuma suna cewa ajiya din saura yaro 686 kuma su nasu za ka iya da su don su sun kawo hujja sun ce js1 yaro kaza js2 yaro kaza kuma sun ce a makarantar suka samu wannan kididdigai shi kuma wani yaro da aka hira da shi ya ce su 500 da nawa ne aka kirga su kaga abin da duk gashi nan ba ba wani takamaiman bayani wanda za ka dogara da shi kuma tun jiya har yau ba a ƙara cewa komi ba tun jiya dai sun ba da sanarwa an ga an ga location din da yaran aka aje su to bayan an ga wurin me aka yi har yau ba ce kuma ga abin da aka yi ba ko ga abin da za a yi muna cikin musiba kuma shi yasa kullum nake wato wato matsalar babban matsalar shine yanzu wannan waƙiyar da ta faru in ka fara jin waɗansu bayanai wannan ya ce kaza wannan ya zo ya ce kaza wannan ya zo ya ce ka tijin waɗansu hayaniya malam wani ma in ya zo ya ce ga abin da ya faru sai ya kasa gane <laughs> Allah dai abu a ruɗa mutane malam a ruɗa mutane a ruɗa al'umma a kasa samun madafa ƙasar da aka san abin da ake idan irin wannan abin ya faru cibiya ake buɗe ta musamman Wanda za a dinga ba da update duk bayan awa ɗaya ko wani abu kamar haka nan saboda yan ƙasa san abin da ke faruwa amma da an zo duk duk na abubuwa yanzu nan na ji wani mutum yana magana shi tsohon soja ne ma shi wai abin da ma yake cewa ba ma ɓarayin daji ne suka ɗauki yaren nan ba ce sa kullum in muka ce za mu dinga kallo ko muna tunani irin da 'yan siyasa wannan jin magana su kasan magana ce ta siyasa magana ce ta siyasa kuma ishkoshi masari da ya ce 333 inda abin da daily trust ta buga gaskiya ne ko shi bai kamata a ce ya faɗi wannan figas ɗin ba domin ya faɗi ya ce yaran da ke makarantai 800 da wani abu ya ce amma su abin daily trust ta ce yaran da ke makarantai abinda suka samu a rizistoci na makarantai sun fi dubu ɗaya yaran to kaga wani irin bayani ne za a zo a yi wanda ba daidai ba a ce yaro 800 ne a makarantar bayan yaran da ke cikin makarantar ga rijista ta nuna shi wanda ya kawo masa wannan bayanin bai masa adalci ba to shi yasa idan irin wannan abin ya faru a Najeriya musamman kuma ya faru a mutanen da ba a dauke su mutane ba Don mu ba a dauke mutane ba a Najeriya kai wannan kes ɗin da jin shi san ya sha banda na 'yan matan Chibok yadda aka yi publicizing din shi aka ɗauki abubuwa a kan shi da ji san an bambanta yanzu kafafen yaɗa labarai nawa ke fara labarin ba wannan abin da yau amma da aka yi na chibok yana da sai da aka kwashe wata da watanni ba wani labari sai labarin 'yan matan chibok kamar su kaɗai ne mutane a najeriya kuma ko a lokacin da aka ɗauki 'yan matan chibok ɗin yau mata musulmai nawa aka ɗauka ba a san inda suke ba ba ka ji ana maganar sama aka zo eh kullum sai an lissafa an ce mata matan matan ciwo yau kwanansa kaza da basiya amma ji waɗannan bayan allah yau wanda in adadin nan ko su 400 aka shiga daji da su tun da ake kidnafin a duniya ba a taɓa kidnafin nan ba mai yawan wannan adadin ba a lokaci guda sai wannan a duniya fa ba wai a najeriya ba in ya tabbata yaran nan sun kai 400 sai ya shiga rekod ba a taɓa masu kidnafin ba wanda namban mutanen ya kai 400 sai wannan kes ɗin na ƙanƙara amma jiyar da aka dauki al'amarin nan jiyar da aka dauki al'amarin nan saboda yaran nan musulmai ne su ɗayan musulmai ne to kuma irin wannan yanayin a zo ana ta da 'yan da gungune an kasa yi ma iyaye bayanin da zai gamsar da su ya sanya su sai dai ma ya ƙara tada musu hankali to kusan dai karfe sha karfe to waɗansu ce tara da rabi waɗansu ce karfe sha ɗaya ko wani abu kamar haka haka za ka yi ta cin waɗansu bayanai wanda kowa dai da abin da yake haɗi za ka ce kowa da abin da yake faɗi za ka ce ina yi magana da waɗansu 'yan ɗin su ma kansu 'yan ƙanƙarar labarin da za su baka ya bambanta ka ji da wani sai kuma ka ji da wani daban Allah ya samu na mafita to wannan babu ya kare ko sai malam ya ce babu du'a inda lagaisi wal matsari babu na gaba zai mana magana a kan addu'a yayin ruwan sama algais wal matsar hadari ko kuma lokacin da ake ruwa ɗin idan hadari ya taso wace addu’a ya kamata ayi, yi in ana ruwan sama me ya kamata a yi ƙalil bukari haddasa khallad ibn yahya ƙal haddasa na sufiya anil maƙidam ibn shuraihin ibn hali'in an abihi an aisha ta radiyallahu an haƙalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama izara a nashi'an fi ufukin min afaƙis sama'i taraka amaluhu wa in kana fi salati summa aqbala alayhi fa in kashafahu Allahu hamidallah wa in matarat qala Allahumma sayyiban nafi'an wannan hadisin daga Aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zara'a nashi'an idan manzon Allah ya ga girgije gizagizai a sama a suna suke haduwa su yi hadari ko to fi ufukin min afaƙis sama'i ya gan a wani sashe na sasannin sama ko a yamma ko a kudu ko a yamma ta taraka amaluhu duk abinda manzan Allah yake zai bashi ayat cewa in ka fi salati ko da sallah ce in ba ta farin bace zai bar sallar sun ba akbala alai sai ya fuskanci wannan hadarin ya ta'addu'a ya fa in kashafahu hamidan hamidallah idan hadarin ya yayi ya tafi bai saukar da ruwa ba sai manzo Allah ce alhamdulillah hadarin ya kauce bai yi ruwa ba manzo Allah sai ce alhamdulillah saboda ai bai yi ruwa ba to kuma ai bai yi azaba ba <laughs> ko ba haka ba ai waɗansu an masa azaba da hadarin to shi bai yi azaba ba amma kuma bai yi ruwa ba sai manzo Allah ce alhamdulillah ashe kunga ga hadari ya taso ko da ana da bukatar ruwa sai a ga hadari ya haru sai ya tafi kuma bai ruwa ba mi za a ce sai a ce alhamdulillah a gode ma Allah domin in yi azaba ko to ya za a yi <laughs> to sai ya tafi bai yi azabar ba wa in madarat in kawai sabkar da ruwa sai manzo Allah ce Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka ba mu ruwa mai yawa mai amfani a shekaru ne ya ce addu'ar da ake inda lagaisi wal matar lokacin sabkar ruwa da an fara ruwa sai ka ce Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka ba mu mai yawa kuma mai amfani wannan hadisan hadisi ne sahihi imamu ahmad ya fitar da shi da imamun nasa'i sannan abu dawud ma ya fitar da shi albani ya inganta shi قال البخاري باب الدعاء بالموت باب addu'ar mutuwa mana mutum ya roƙi Allah ya kashe shi ya halatta ko bai halatta ba sai imamul bukhari ya yi babi ƙalil bukhari haddasa musaddad ƙala haddasa na yahaya an ismail ƙala haddasa ni ƙaisun ƙala a taitu khabbaban waƙadiktawa saba'an wa qala laula rasulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahana an bilmout na da autu. wannan hadisin an karbo daga ya ce a taitu khabab mun je wajen khabab khabab ibn al ke nan sahabi mashuri jalil ce mun je wurinsa wa qadiktawa sab'an baya lafiya an masa sakiya har a wuri bakwai kaga ciwo ya kai ciwo kenan har wuri bakwai wa sai yake ce musu bayan sun gaida shi laula anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da hana annada uwa bil maut lada autu yace wallahi ba dan manzon Allah ya hana ai addu'a a roki Allah mutuwa ba ya ce lada autu ni kam da na roƙi allah ya kashe ni saboda zafin ciwon da yake ji wannan ya nuna mana kenan ba a roƙon allah ta'ala mutuwa mutum ya ce saboda ciwo ko saboda yanayi na bala'i da aka shiga mutum ya ce allah ya kashe shi musulunci ya hana wannan duk halin da ka shiga ba za ka roƙi allah ta'ala mutuwa ba sai dai ka roƙi allah ta'ala ya allah in rayuwata ita tafi alkhairi allah ka rayar da ni in mutuwata tafi alkhairi allah ka ɗauki rayuwata ka ka ba allah zaɓi wannan ya halatta amma ka ce a kashe ka a'a idan an kashe ka san abin da za ka iske sannan in ka aka ka da ranka ka sani ko za ka tashi ka ƙara waɗansu ayyuka na alkhairi ko kuma ka rage waɗansu ayyuka na shari da kake aikata mushe sanya ba a roƙon Allah mutuwa amma waɗansu malamai suka ce idan musiba ta taɓa addini ne idan fitina ta addini ce to babu laifi ana yin roƙon mutuwa suka ce ga maryam nan mahaifiyar maryam afuwa mahaifiyar maryam mahaifiyar annabi isa a ta roƙi mutuwa ko lokacin da ta dawo da wannan yaro annabi isa bayan ta haife shi kuma ba ta da miji ta samu damuwa to zan ta dawo gari ya za a ce ya za a kalle ta ya za a ce an san dai ba a haihuwa sai an samu haɗuwar namiji da mace to ita ba ta haɗu da kowa ba kuma gashi allah ya ba ta na hmm? to da ta dawo ta yi burin mutuwa a lokacin kaga fitina ce wadda za ta taba mutuncinta za ta taba addininta sai take cewa miliyar take cewa ya laita ne kuntu yawon mutu kabla yawon haka take cewa ya laita ne kai suna da ma a ce na mutu to suna kafa hujja da wannan sannan a cikin sahabbai akwai wani sahabi ya roƙi mutuwa wannan sahabin shi kuma gurɓacewa ya gani ta addini to dama sahabi wanda ya rayu da manzan Allah in ya tsawon rayuwa ai zai ga mutane wasa ba suka dauki addini tafiya ta kama shi tafiyar ba wata mai nisa ba ce ba su abinda manzan Allah ya koya musu a aji azumi in ana tafiya ko da tafiyar kusa ce abinda manzan Allah ya koya musu a yi kasar inda ya tafiya ake abinda manzan Allah ya koya musu kananan ayyuka a cikin sallah babu laifi to tafiya ta kama shi ya aji azumi cikin azumi ne to ya zo wani kauye ya tsaya ya ɗauko abincinsa ya ci tun yana cin abinci a kewaye shi mutanen suna mamaki ya ana azumi ga wani yana cin abinci kaga wannan mutanen ban san matafiya yana cin abinci yana sallah ba kaga jahilci ne da ya tashi zai sallah kuma sai sai ga ya raka a biyu kuma sallar raka a hudu ce sai suka ce bai ma iya sallah ba raka a biyu yake ban san kasar ba da zai yi sallar kada raƙuminsa ya gudu sai ya ɗore raƙuminsa a ƙahonsa Su yana sallah da ƙahon raƙuminsa ya ɗore a ƙahonsa idan raƙumin ya ja sai shi ma ya bi shi in ya ja sai ya bi shi so ya fara sallah can wurin ya yi sallah ba nan wurin <laughs> suka ce bai iya sallah ba to yana sallama sai ya auna ya gato inda haka za a yi rayuwa su kam sun shiga uku inda mutane sun jayarci suna su kuma za zo su yi suna ana kewaye su ana kallon su ana bai iya kaza ba sai ya ga al'umma ta lalace jahilci ya yi yawa sai ga rayuwa irin wannan al'ummar akwai matsala da aka nan take daga hannuwa ya ce ya Allah ya ɗauke shi kuma aka ce nan take nan wurin ya mutu to duk suna kafa hujja da ire-iren waɗannan asafin shi kansa wannan bukari mun karanta tarihinsa shi ma roƙon mutuwa ya to waɗansu malamai suka ce idan fitina ta taɓa addini to babu lafi amma ko a shidin ma abin da ya fi zama a wadakar da zai mutum ya roƙi mutuwa ya ba Allah zaɓi in mutuwan na alkhairi ce to Allah ya kawo ta in kuma rayuwa ce alkhairi to Allah ya raya mutum Allah samu cika da imani eh, wannan hadisin shi ma hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce a ah, imamun nasa'i da imamun dabarani sun fitar da shi a cikin alkabir albani ya inganta shi taumura lokaci na? to idan Allah kai mu sati mai zuwa Imam al-Bukhari ya sake maimaita mana da waɗansu addu'o'in na manzan Allah ce babu da awatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin addu'a da kuma yadda manzan Allah ya addu'o'i da yawa don ya koya mana ta yadda duk bukata da kadai insha Allah ta'ala za ka ji manzan Allah ya taɓa yin addu'a makamanciyarta ko wadda ta taɓo abinda kai kake da bukata a kansa sannan irin waɗannan addu'o'in lalle yana da kyau mu lizamce su mu iya su mu haddace su mai ta roƙon Allah wata wata'ala da su don Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi a kira sallah محمد dakata idan allah kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka karanta na daidai muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladai kuskuren mu kuma allah ta'ala ya mana afuwa shi ya fi mana baki ɗaya halin da ƙasar mu take ciki na sace-sacen mutane da kashe-kashen mutane da zubar da jini muna roƙon allah ta'ala ya kawo mana mafita daga wannan mummunan hali da yanayi wanda muka samu kanmu kuma wato wato abin inda za a wato kun san shi dan adam duk in ya yaga ya samu wata hanya wadda a tunaninsa ita ce yake samun kudi da sauransu in yana da son zuciya to abinda zai ce kenan mutanen nan masu wannan kidnapping din yanzu sun ga suna samun kuɗi ta wannan hanyar to in ba ya sannu ba kullum za su yi ta ƙaruwa ne tun da su kudi ake samu mutum zai faɗi bukatunsa yanzu wani bawan allah da aka ɗauka kwanan nan da cikin abubuwan da suka ce aka yi musu gare kudi sun ce aka yi musu sai da aka ba da kusan miliyan uku amma suka ce aka yi musu katan ɗin ruwa swan water ahidi suke suna cewa ba hafi water ba swan wata suke so katan kaza a kai musu maltina katan kaza giya katan kaza wiwi katan kaza haka suke faɗi kuma kun kuna san ɗan wanku dole sai kun sai waɗannan abubuwan kun je kun kai kuma ko ka kai wajen jami'an tsaro su shawarar ma da za su baka in kana son ɗan wanka je kai kuɗi je ka kai kuɗi ka amso mutanenka in kana da kuɗi su kansu abinda suke ba da shawara ke to kaga mutumin da zai zaune cikin daji yana faɗan abubuwan da yake so a kawo mashi kuma a kai mashi ɗin don a samu a ceto wanda ke hannunsu ɗin ita eh, ya zai daina wannan abu shi ba allah ya sani ba balle a ce mai allah ya hana zalunci maza allah ya ce ka a tsorata shi eh, dama ai tsoron allah shi ke hana wani sabon ko to shi bai san allah ba bai san manzan allah ba bai san haram ba bai san halal ba bai da wani ilimi na wayewa wanda zai karantar da shi zalintar dan adam ba kyau bai bai dace ba to ya za a yi daina kaga zai wahala ya daina to shi sa kawai wani yanayi ne wannan magana ta burce da ya fada magana ce wadda masana da yawa suna kallanta kuma suna jinjina mata duk da shi a matsayinsa na jami'in tsaro shugaba kuma bai kamata a ce ya faɗi wannan maganar ba abin da ya ce wannan yanayin in ba ya sandu ba ya ce za yi shekara ashirin ba a fito daga cikinsa ba to kaga shi a matsayinsa na shugaba yanzu shugaban sojoji ya faɗi haka bai kashe mutane guya ba su yanzu mutane da ke area da ake waɗannan abubuwan ai abinda za su fara tunani to yanzu mu sai mun ƙari shekara ashirin ma kenan cikin wannan hali to wannan bai dace ba sannan gaskiyar magana shugabanni ba su abin da ya dace su domin idan an yi abu akwai abin da kai da ka gani ka san eh, wannan shugaba ya abin ya dace yanzu yaran nan an dauke su shugaban kasa yana cikin jihar katsina aka dauke su a duniya in akwai wanda zai fara jin labarin an dauke shi ne don kafin ma a gaya ma gwamna sai an fara gaya mashi in ma gwamna aka fara gaya mashi to mutum na farko wanda zai wara tuntuba shi ne so yana cikin waɗanda suka samu bayanin abin nan ƙila tun kafin ma a gama ɗiba yara dole security report zai je mashi amma a ce har zuwa zaɗin nan da ake magana shi ba a ji magana shi ba a ji bakin shi ba ko shehu garban nan ya fito ya yi magana da yawun shi shi wai mai zai hana shi ba zai fito ya magana ba a ji murya shi yana cewa wannan abu ya ji bai samu damuwa da yansu da aka yi ya jajanta wa mutane in ma har bai iya zuwa kenan ko ba jiha ba ko yanka shi za a yi wallah ya kamata a ce ya je wurin nan tuka gada ya bayyana ya zo misali wannan zai rage wa mutane tension a ji maganar shi ce kai muna bakin kokarinmu insha Allah yaran nan za a da sai mutane samu saukin halin da suke ci amma kawai kowa ya ja bakinsa ya shiru bai dace ba ina ya ce ba inda ya ce ba inda ya ce ba inda ya ce to sai kasa gane wani irin shugabanni ke gare mu waɗansu shugabannin ƙasashen fa suna waje ma suna wani asamin wani abu makamancin wannan zai faru a ƙasarsu sai su datsa wannan abin da suke su rugo su dawo gida yanzu 'yan ƙasar sun ce ba a damu da su ba to wannan ko shakka babu kuskure ne wanda shi yake yi kuma waɗanda ke kusa da shi ba su nuna mashi haka cewa kuskure ne duk da kamar yadda kullum mu bayanai yadda suke zo mana kila su bayanai na eje musu a baibai amma duk da hakanan ya kamata a ce an nuna damuwa da kuma kulawa wannan zai sanya mutane ya samu saukin damuwa a cikin zukatansu amma kawai a yi shiru gaskiya wannan bai dace ba allah ya sauri sannan kamar yadda na faɗa ɗazin akwai waɗansu wanda suka zauna suka tattaro alƙaluma na kudaden fansa da aka biya an ɗaukiwa ne an biya kaza an ɗaukiwa ne an biya kaza daga shekarar da ta wuce zuwa yanzu kudin da aka biya na fansa wanda aka iya samun su sun kai darajar kusan naira biliyan uku ba miliyan ba a najeriya ba to yanzu mutanen wani business ne za ka yi a duniyan nan a cikin wannan ɗan lokacin ya kawo maka wannan kudin ya babu shi ko kwaya kake sai da ba ta aje maka wannan kudin sannan mutanen da ke da wannan kudin kada ji ko amerika ba su isa sai magana da amerika ta sai da musu makamai ba su yi wannan karfin to shi sa abin kawai ya kuma wani iri abinda yake wajibi a kanmu shi ne mai yawaita addu'o'i da kuma roƙon Allah ta'ala da yawaita istighfari istighfar yana kashe balawoyi da musibu wannan kuma shi ne abinda ya kamata mu gaya kanmu duk in ba mu gaya kanmu wannan ba to ba mu gaya kanmu abinda ya dace ba dole sai mun ji cewa waɗannan abubuwan da suke da faruwa yana da alaƙa da laifuffukan da muke aikatawa idan an ce muke aikatawa ba wai mu talakawa ba har da shugabannin ai su ma suna laifi ko to laifin namu da nasu shine zai dunkule ya jefa mu cikin wannan halin ba ana cewa talaka kaɗai ke laifi ba dole sai mun gaya mu kanmu wannan sai mun ji wannan a cikin zukatanmu sai mu koma ga Allah subhanahu wataala da mu da su baki ɗaya a yi ta addu'o'i a yi ta istighfari a yi ta tuba don neman yayawar wannan musiba da wannan bala'i yanzu an zo an tafi da yara yaran nan ko yanzu aka dawo da su wala an cutar da su ko yanzu aka dawo da su an cutar da su ba ƙaramin cutarwa ba to balle ga abu ba san yadda zai kasancewa ba mu yadda zai kasancewa za na magana kwana biyu za su ƙara wani kwanan a wajen mutanen da kaga akwai damuwa sannan wannan abin kuma yanzu ya zo ya shafi harkokin ilimi ga baki daya ko ya daya cak a harkar ilimi kuma an koma inda aka fito kenan wanda shi kan shi wannan wani mataki ne wanda kila da ba haka suka yi ba da kila abin ya fi zuwa da sauki domin lokacin da aka ɗauki matan chibok jihar borno ba a rufe makarantu ba gaba ɗaya a ce kowa ya tafi gida ya zauna da aka ɗauki mutanen wannan 'yan dabci ba a rufe makarantu ba so idan ba tsaro a makarantun kwana su ne za a ce yara ku dawo gida sai an samar da tsaro amma yaran da garinsa akwai tsaro zai iya zuwa makaranta ya dawo ba da nuna za ka ce kada ya ce makaranta ba dalili to amma dai wani mataki ne an riga an ɗauka kamar da nasirin sai dai mita ta addu'a mita roƙon allah su wani wata'ala ya fitar da mu daga wannan hali na rudu wanda aka shiga ciki ya sanya mana mafita ya kawo mana ƙarshen waɗannan musibu da waɗannan bala'o'i da muke gani ya tsaye da wannan al'amari kada ya ƙara maimaituwa a cikinmu allah ya tsaye da wannan musiba kan yaran nan kada wannan abu ya sake maimaituwa kan waɗansu su kuma waɗannan yaran muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da su duk inda suke Allah ya san inda suke Allah ya tsare su ya kare su daga cutuwa ta waɗannan mutane wanda suka ɗaukai ko ta inda suke zaune ya sanya musu natsuwa ya maido da su ga iyayensu lafiya Allah muna roƙonka dukkan yaran nan da aka ɗauka Allah ka maido da su duka gabashi ɗayansu ya Allah allah kamar yadda da su su duka duk wanda ya wannan ta'addanci ya wannan zalinsu bayan allah ya hana zalunci muna roƙon allah ta'ala ya ɗauki mataki a kansa na zalimi ya ɗauki mataki a kan shi na hukunci ga zalimi irin wanda ya dace da zaluncin da suka in sun yi ne don su samu kudi allah karka ba su kudin nan in ma suna da waɗansu kudin suka yi wannan allah ka lalata wanda ke hannunsu idan sun yi ne don su nemi shuhura ko wani abu kamar haka nan allah duk wata bukata ta su wadda ta sanya suka yi wannan ta'addansu allah karka ba su allah ka jefa musu bakin ciki da damuwa ya Allah yadda suka jefa al'umma cikin musiba cikin bala'i Allah ka jefa cikin bala'i suwa Allah ka jefa musu bala'i ya Allah Allah ka jefa musu musiba ya Allah Allah ka hana su da tsuwa ya Allah Allah ka hana su walwala ya Allah har sai sun maido yaran nan da kansu don Allah mu taimaka ma yaran nan da addu'o'i in mun koma cikin gidajenmu za mu kiyamun leli za mu karatun alkur'ani don Allah kar mu manta da waɗannan yara mu sanya cikin addu'a lalle ko shakkawa ba an zalunce su kuma suna da buƙatar addu'o'in mu fiye da kowane lokaci matsalan nan ba ta iyayensu bace ba kadai matsala ce ta mu gabaki daya a matsayin mu na al'umma mu taimaka da addu'o'i allah mai daukin sarki ya fitar da waɗannan yara ya kubutar da su ya tsare su ya kuma kare su allah muna roƙonka jami'an tsaro in abin da suka faɗa haka ne suna bakin ƙoƙarinsu allah ka taimaka musu a gano yaran nan duk wani wanda yake yin abin da ya kamata akan harkar tsaro a ƙasar nan wanda yake abin da ya dace don a samu tsayuwar wannan musiba Allah ka taimake shi duk wanda yake sakaci da gangan yake yin kinyin yin abin da ya kamata ko yake makirci ko yake kafar angulu ya Allah muna roƙonka ka tona masa asiri ka fallasa shi sannan ka lalata aniyarsa ka lalata shi duniya da lahira ya Allah waɗannan addu'o'i kamar yadda na faɗa Allah mu taimaka ma yaran nan mai ta waɗannan addu'o'i har Allah ta'ala ya fitar da su ya kubutar da su muna roƙon Allah ta'ala ya fitar da su abu ne mai sauƙi a wajen Allah ta'ala wasu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh